بوك تو خمسة وستون 65 65. النفي اثنان Verneinung 2 Verneinung 2. هل الخاتم غالي الثمن؟ Ist der Ring teuer? Ist der Ring teuer? لا يكلف مئة يورو فقط Nein, er kostet nur 100 Euro. Nein, er kostet nur 100 Euro. لكن معي خمسون فقط Aber ich habe nur 50. Aber ich habe nur 50. هل صرت جاهز؟ Bist du schon fertig? Bist du schon fertig? لا ليس بعد Nein, noch nicht. Nein, noch nicht. لكن سأجهز حالا Aber gleich bin ich fertig. Aber gleich bin ich fertig. هل تريد مزيدا من الشوربة؟ Möchtest du noch Suppe? Möchtest du noch Suppe? لا لا أريد أكثر Nein, ich will keine mehr. Nein, ich will keine mehr. لكن آيس كريم آخر Aber noch ein Eis. Aber noch ein Eis. هل صار لك مدة طويلة وأنت تسكن هنا؟ Wohnst du schon lange hier? Wohnst du schon lange hier? لا، صار لي شهر واحد. Nein, erst einen Monat. Nein, erst einen Monat. وقد صرت أعرف الكثيرين Aber ich kenne schon viele Leute. Aber ich kenne schon viele Leute. هل تسافر غدا إلى داركم؟ Fährst du morgen nach Hause? Fährst du morgen nach Hause? لا فقط في العطلة الأسبوعية Nein, erst am Wochenende. Nein, erst am Wochenende. ولكني سأرجع يوم الأحد. Aber ich komme schon am Sonntag zurück. Aber ich komme schon am Sonntag zurück. هل قد بلغت ابنتك سن الرشد؟ Ist deine Tochter schon erwachsen? Ist deine Tochter schon erwachsen؟ لا، هي الآن بلغت السابعة عشر Nein, sie ist erst 17. Nein, sie ist erst 17. ولكن قد صار لها صديق Aber sie hat schon einen Freund. Aber sie hat schon einen Freund. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية